zerbait ikasten dut bankizunari esker, uh, ba, bai, kronikarien bidez, edo emankizun kantu, uh, soinuen bidez, eta frantziako diputatuekin ere gauzainitz ikasten dira. Asiko gira gaurko emankizunan oieki lan egia erran, eh? Politikariekin eta lehenik frantsesak. Sarean, agertzen da lehenik, Agnez, Agnez, barkatu, buzen. bera frantziako osasun ministroa da, eta hitza hartzerakoan, beraz, uh, asambladan, eh, bakizue mikro hartu, eta denen erdian sutik agertzen da, eta beraz lehenik eh, diputatuak agurtzen ditu, luza berria, luza beharria, edo belariak entzun, nor agurtzen duen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député euh, Jean-Philippe Ni. diputatuak eran ordez, erretretadunak. Bo, eta asamlada guztia irri, izkar, kailaka, momentu irringarri bat, eh, bizitzen dute, imaginatzen aldo zue, irri egiten dute, hain baita kite, argunt absurdoa dela, bere lapsuza, erretretadun bat eta diputatu batek unkitzen duenaren artean, baita desberdintasun handi bat. Horrekin, beraz, irri egina, beraz orain, amar salderdiko perin gule diputatuak ere badu irri egitekoa eta guk ere. Grimpizek hauzitan eman du gule handerea, justuki berak errandakoaren gatik. Grimpizek nuklear guneetan egiten dituen ekintzak ez ditu onartzen berak, baina ekintzaileak eh, bestira utzi behar sartzen eta behar bada ere ateratzen, hm? Bon ez, ez da egia, ez dira hil behar, ez ez. Hala ere, ez dute hori merezi, bon, perrin guleten proposamena hemen. Pourquoi nous, n'arrivons, nous ne ferions pas, un peu comme aux États-Unis, euh, avec une sécurisation par Mirador euh, et possibilité effectivement euh, de ne pas se poser de questions et quand il y a une intrusion de tirer. Ah bai, estatu batuak hartzen dituzularik Mm, adibide gisa diadanik badak eskatzeko sustut sekuritatea ipatzen badugu beraz mirador batzu eta hor be, tiratzeko baimena eman norbait sartzen bada tiratu takitio. Kasu, gauzak argi izan daitezela ez du erran erail behar zirenik, eh, grimpizeko militanteak. Zonbait esaldi hau erranta gero, eh, berak ere nahi izan du justifikatu bere esaldia eta zuzendu erran ez duena funtsian. Baina, Berak ziona ez, tiro egitea burura, eh, ez erailtzeko, baina zangoetara tiro egin, bai, hori bai. Grimpizek salaketa eman du, erailketa, akuilatzea gatik esaliorekin, eta hori tarazidu militanteen kontra tiro egiteak ez duela gune nuklearen segurtasun arazoa konponduko, hori baitu ere. Greenpeaceek helburua Eh, tartean, ekintza horiek egiten dituelarik erreski sartzen ahal dela guneetan salatzea ere. Telebista putz, utz, hutz, hitz, Mota Bota, diputatuak aipatzen baititugu, Inglaterran ere asteuntan momentu interesgarri bat gertatu da, batek diputatu bati itzegindu, izendatu du, eh, da, beraz bakizue, ahaileria pixka bat ere bada itzetan, bere senagaren abizenatik deitu du, emaztea, bai, emazte bat baita parean, Boris Johnson, Londreseko hauzapez oiaren hitzak ez dira onartuak izan, diputatuen artean, Emily Torn berriren izena, ez da Lady Juni, berak ejanduen bezala. Bera bizela, Torn berri da, eta ez Jenny bere senagaren abizena. Ta parlamentuko presidenteak segidan erantzun dio hemen alakorik ez da onartzen, are, inglesa ulertzen duzielakoan entzun. We do not address people by the titles of their spouses. The shadow foreign secretary has a name. And it's not Lady something. We know what her name is. And it is inappropriate and frankly sexist yeah. to speak in those terms. And I'm not having. it cucu, in Beraz uh, txegidean entzuten da urgunen diputatuak gaiten du, excuse me, eh, barkatu, bai nere uh, erraiteko manera gatik, eta berak, beraz, presidentak hori ez dela onartuko inoiz hemen. Bo, nahi nuke jakin, bai honan, ala Euskal Elkargoan, hori gertatzen balitz, norbaitek, zerbait errango zuen, adibidez, ikusi duzi hori berdin, gaia aldatzen dut, baina, bo, badu ere uh, ber gaietik, bai honako karikak, xingarez, beteko baitira, biart Artika entzina, xingarferiaren zat bai baionako xingarra ohoratzeko eta sustut animaleko mozkorak ere biltzeko, eta urtero bezala leioetan loturik artista baten obra gertzen da, edo esaldiak, bon, esaldi batzua gertzen dira, biziki ringarriak. Herriko etxeak dirustatzen duen erakusketak joanen urtean jadanik polemika sortu zuen, esaldi batean irakurtzena altzelako, frantxesaz, biztanda, zibilizaziorik ez, xerririk gabe, hmm. Dulertu zuzue, eraso mesu zuzena, eh, musulmano xerrik ez duzula jaten, zira zibilizatua. Bon, aldiuntan emazteak dira, um, buden itzarekin da jokoa, odolkia euskaraz, baina francesesko itzak beste egan bat. Badu jakin guzue, buden edo emazte itxusia, beraz esaldian zer da, baionan odolkiak, buden delakoak, emazte itxusiak ere zoragarriak dira. Are, Jean-René, Zuri orain, zerbait errazu eta honeginen du, ala ere. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ba, musika abiatu da bakarrik Shiroka taldea berriz zitzultzen da disko berriarekin hemen usten dautziet deskubritzen ez duzu aukeratu kantua eta ondutik bedeituko dugu marko, joaianen baita azta euskal herrian, berekin itzegiteko ere, Twitteren baduzu eh? eman ditu jadanik argazki batzu bango, ba, bista eder batzuek ilan, ekusko Siroka! titulua. Xiroka Bilboko taldea bimilata tik estena gelditu eta diskoa beraz agertzen du orain buruz bera deitzen dena. Eta gau, rastezkena izanki hemen dugu artista bat, Marko, bainan telefonaren bestaldean, atsaldean. Eta ari naiz zola egitzen eta ea usain bat edo zerbait eh, buruzatzen zait eta zerbait horotzapen eh, uh, bat, bat ez zait ezer eh, gertatzen. Hala. Ah, hori da, hortara joan zira, seka zerbait galdu duzuna edo bereskuratzera joan era, edo? <laughs> Behar ba, uh, la urte nitu erik zerbait ondartzan kokatu nuen, ez ez ez. Horniz, uh, oleron eta ez olego, eh? ugartean, mm. aste baten dako godio eskoletan. Hala. Hmm, da, gaur, gaur dut libre. Adas, <laughs> ba huntza, promenatzen zira. Ongi da, goxo da olegon uh, hori biskat salbaia da, ere, ez da uh, re ugarte bai. bezala hor, lil de re. Ba, me, e, e, ez dut gauza hondidik ikusi, e, e, e, ostan naizelako goizuntain anituen euh, Elisa uh, e ikusi, nahi hor baitut uh, proiektu bat uh, Claude famatu euh, Claude, Claude, Claude eta azken finean uh, eta ostu naiz, orduan, zite ostaturat izan euh, naiz. Mm. Ostatuan egon behar, ze zaila ez? <laughs> eta justu hor, gel, gelitu naiz, baten kakao detzen den uh, denda bat, eta hor sakzen dute, aipatu ginuen behin, artista batek egin zituen uh, eh, erri eh, mapa ekin eh, obrak. Ah, bai, bai, bai. Ah, da, eta baditut hemen gauza politak, uh, Oleron ugartearekin egina, Re ugartearekin egina, Royan planoarekin egina, Parisarekin egina, eta Bordalekoa. Gire mhm. polita. Bai. Eta joaian ezagutzen eh, ez dugunentzat uh, nolako iria da, iria handia da? Uh, uh, ezagunena eta itusiena da Elisa. Ados. Ah, <laughs> bai, bai, bai, Elisa famatua da bere afruskerien dako. Egia eran, da, bon, iakin behar da, roaian, uh, ah, izan zela, bigaren garlan, dena, dena, zantzitua, hmm. eta e, berritu dute, bon, horrogorean polita da, eh? me galitzen da Eliza horrible hori, eta, <laughs> eta hala, bada hori uh, hemen uh, front de mer edo hori, uh, abai, ah, ah bai, badut horro bat, just horrein, ah, bai? lehen egiten zen uh, mondialeko txapelketa hori bakizu uh, txirindura, uh, biakin, oda, uh, kanikekin. Kanikekin? Bai, kanikak. Kanikak. Bai. Eta bazen tu txapel mundiala. Ah bon? Ondartzan, ondartzan. Horretzen gizu, orentxe bai. ça, <laughs> Ezakitea egiten den. Galde, galde egiten Excusez-moi, vous êtes de Royan Est-ce que ça continue les, euh, les concours de, de billes là, euh, à vélo sur la plage Vous savez pas Non, pas de Radio, ez dakite, gazte egili da. Abo, zer errandautute, Bye Uh... Bai, bai, bai, galdegin date ea ah, uh, peso kanaren txapelketa zelen, hein. ala <laughs> ah ez eh, eta ez. Eh. Galdegin date beste norbeiti. Eh, excusez-moi, euh, avant il y avait ici le, le tournoi de, de billes euh, de, de petits vélos. Ah, vous savez pas Je ne sais pas si ça se fait encore. Ah oui, là, Ok. Merci. Ok, et oment, txapelketa berriz egiten dute, uh, ondartzen, uh, ondartzen uh, txapelketan ere, Tu ah, euh, on, uh, ondarrekin, uh, mm. Gast, gazteluak eta hori bye. gehiago. Bai, hori da, bai, bai, eta eta hori. Bai. Hau, behuntza, bai, bai, bai, bai. Bai, gero berriz txango naiz hor uh, oloron uh, eh, ukartelat, mm. eta nahi nik uste berriz uh, elizak ikusi, hemen baita konzentrazione handi bat, eliza erromanoak. Mm -hmm. oh, ama bi ama uh, mendeko uh, elizak, bai. politak. Bai. Baina uh, erran baituzu joaianeko eliza, ahri garria da ze itxusia den? Bai. Bai, bai, eta... Eh, nahi bat duzue, eh, bon, aski duzue, eh, hor, gugeletik ikusen ez du balio argazki bat hartzea, ikusteko da, eh? Bai, ez dakit, roi ba, nahiz nire breztera joan bretainara, bai. olako Elisa mota itxusi bat ere berdinan gerlan suntsitoa izan zen, ah. eta berriz ere ikizuten, eta ez da joianeko bezain itxusia, baina nojere, uff, garai batez, uh, eh, antzi zuten nola egiten ziren elizak, edo nahi zuten bai, modernizatu? Bai, baionan ere, baionan ere, uh, eh, ezipa ondoan, uh, eh, Santo Kroa plazan, bada hori uh, eliza etusi bat ere. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ha? egia. Ha. Olako, olako zerbait da, uh, olako arsitektura, uh, linea, dakit, uh, luze eta... Mm nahi zuten eh, hainbezan uh, pura edo uh, eh, pur, bai, ez zu? Eta bai. eh, estilo bat uh, duela kasik berrogoi urtekoa, eh? Yeah. Bai. Bon, eta artista batzu ikusten ditu zuia joaianeko kariketan, obrak, grafitiak badira? Ez, ez, ez, ez tane hor badira, denda jantziak uh, aski animatua da udan handik eh, uste uh, eta eta gainera nola denbora egoraldi txarra den, ez da nehor kampuan, salbun ni, zurekin. hori um, goizuntan ikusi ditudan eskulturak hori uh, uh, elizetan, polita animaliak gara infa, erdiadoko animaliak hori uh, dena zelkatua monstruak, eh, likornak, dragoinak, eta hori uh, polita zen. Bai bai, bai. bai. Likornak elizan, bitxi da ez? Eh, bai, bai, uh, bon, batzuk, bai, bai, amabigaren uh, dira, batzuk aski, uh, zaudituak edo erdi hautiak. Bon. Eta, mm, ala ere, zerbait ez dugun ipatu, Twitteren ikusi baitut, eh, bi argazki eta bi selfie egin dituzu roianetik. Bai. Euskal eh, zerbait aurkitu baituzuan? Bai, bai, bai, bai, eta justu uh, gudio horrekin aipatzen dudan uh, anekdota tiki bat, ere, hor uh, atxaman dut txikito osatua, hemen. Uh, kamboko txikito famatu, uh, famatua, lehen garlan, txisterarekin uh, grenadak eh, botatzen duen soldadua. Iduriz. <laughs> bai, bai, bai. Eta ez da iduriz, eh, nik atxema norbaitekin, usaitzeko norbaitekin hitzegin uh, duela gutxi, baditu elementu uh, onak eta uh, egiezkoak, erraiteko egiazki txikitok uh, egrenadak, bi uh, botatzen zituen uh, Ah, bai, eh. Eta hori haipatzen dut hemen, hene kurtsuetan, hene konferantzietan, hori bada parte bat, esplikatzeko, zenta uh, bosgaren uh, godioten, hori uh, txikitu haipatuko dut. Ah, eta bai. gero atseman dut, peio. Che peio. Peio hala. Che peio, eta izan zira kafe baten hartzeat, edo? Ez, ez, ez, dena etxada. <laughs> ja, bai, bai, ez itxas egian hor dena itxera ari dira obretan uda preparatzeko. Eta ez ez ez ez hor nene ente, ah bada leonidas bat txokola eta errozteko. Mm egiten aduzun, Marko? Bai, bai, uartu dut. Uartu dut. Eta kizio, eta kizio, eta kizio, ikusi nahi, eta kizio, eta kizio, eta Et uh, arrazoan gatik ez dut, uh, il dut ikusi, bon, voilà. Bon, bon. Hor utziko zaitugu, raste batez, eh, ramezala joaian aldean eh, zira, godio zure eh, komikiatik, komikitik abiatuz tailerak iten baitituzu eskoletan, Bye. Bai. frantzian zehar hor lehen gerlaz hitz egiteko, bai. eta Bye. marazkien bidez edo nula, fen, zuk marazkilari gisa zekartzen kartzen oso lako gai bat aipatzerakoan? Hene dira bi hor eta abiatzen nik historia normaletik, hori uh, atxe handi batekoa, elkin, er, bai, uh, eta aipatzen dut, historian zi gauzak hartan ditudan, ene koktela egiteko, ene koktela da ere gudio. Nola tratatzen dudan nik historia, ene historia tikiak egiteko, bat ditut uh, originalak erakusteko, eta uh, galak uniformeak, eta duena, Eta esplikatzen dut, eta hori da lemar uriena, esplikatzen diat ere, uh, ez, du, ez duela behar trebea izan, uh, aldiz, uh, tresna haundiena, marazki dendako, begiak dira. Hala, ikasi behar da uh, ikustea, mm -hmm. gero marazteko. Hiru dimena landu eta iru dimena garatu, garatza bai. duzu elburu beraz. Bah, bah, tout Bagno euh, euh, euh, donné, euh, bah, et celle donnée à Ongi Maracea, mm. à 10, et Ongi Kushiberda, Ongi, à Dela, gagnant au Liga. Or, Balsuna Bertigo, Saudi. Auda. Là, c'est à Gaiski Marastu. Marasta est important, là, là Gaosak Contaxer, et à Oliège, le Katnigas. C'est des radans. <laughs> T'as laine garla, il passe nous nouveau. Oui, oui, pinchatsut. Bon, txea, ebe ordean utziko zitut uh, eh, kaso eritu gabe, eh? eh Uripi amali mazila eta gotzean. Bai, eta marrazki bat bidaliko zitut. Bikain, ziki un gabe. Bai. gabe. Bo, eta... bai, Bai, bai. Eta laster hitzetaput kizunean, gure gomita paskalindo izango da garapen kontseiluko presidente ordearekin. Euskal elkargoak, galdeginik gogo eta bat eramaiten ari da atxalde untan berri bat parte hartzaileekin. Ze gero Euskal Elkargoaren eta lurralde parte honen zat. Eh, Behortaz, setasun guziak guren goren laurde baten buruan. Bosterdiak mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadetar gaina. Atxaldeon, batzuentzat beti irabazi gehiago bestentzat hilabete sari miseableak angeluko karrofureko langileak greban izanen dira helduden larun batean, nagusi eta akziodunek sakelak betetzen, irabazien banatzea galde iten dute langilek eta hortako lana utziko dute. Solidarite migran etorkinekin kolektiboak bultzatuik eta iparaldeko beste elkarteek bateginik migrazioaren estatuto horoko jakantolatuko dira bidarten apilaren zazpian gobernuak bere lege proiektua lantzen duen bitartean jendartearen proposamenak ere bilduko dira alternatiba bat sortzeko bizi edo zimad elkarteek ere meiten dituzten ekintzen gisara. Aspaldiko usaiari jarraikiz, biarretik iganderat xingarferia izanen da baionan, xau kaian iraganen dira gertakari nagusiak, braderia eta tokiko ekoizpenen merkatia, eta biar etxe xingarreiak eta izanen da hitzordu nagusia goizarekin, berreun milako bat presuna igurikatuak dira egun hauetan baionan, aurten Europako IGP edo adierazpen geografiko babes testuaren sormarkak ogoi urte ospatuko ditu. Oldarra, un unespri, un esprit zenburuarekin iparaldeko kantu eta jantzaren historian toki berezia duen miarritzeko Oldarra taldearen biografia plazaratu berri du Manuel Urtizbereak, Espainiako gerla zibiletik iparalderat ies ziren Euskal talde batek sortua, azken hiruetan oita amar Euskal Embasadore kulturaletarik bat izan da ere Oldarra. Baja. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin. Zer izkutatzen duen, Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Petzero saioa Euskal gatietan. Asteuntako petzeroa. Horregatik baldin bada, ozea, emakume bat eh, kentzea erabaki duzuelako baldin bada, ba, ulertuko duzun bezala, ba, harritzen naiz. Miren Amuriza, bertsularia. Petzero saioa ostiralez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziak eta ogoietan, igandez eguerdiak aintzin. Petzero saioa iso! Iso! Iso! Ostegunean iso emankizunean Tristan Murgi kantuz zuzenean Ertzainak telaren omenez amaren duen kontzertuaren aurre ikuspen bat eskeiniko digu. Ostegunean, ahatzeko bederatzitan, iso emankizunean. Eta hogei minuturen buruan justuki Matin Perez gurekin izango da emankizuna xetasunak emaiteko. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. Eta prentxan, ordu honetan, eh, gai nagusi Katalunia lenik berrian, eh, puiz demont inbestitua lizaiteko beharrezko neuriak hartzea onartu du parlamentuak, uh, diun per Katalunia, ERC eta KUPEK aurkeztutako bi adierazpen onartu ditu parlamentuak, puiz demont presidente izendatzearen alde agertu dira, Kataluniako presidentea parlamentuak erabaki behar duela spimarratu du ERC. Puigdemontek, Puigdemont aipatu gabe. Haentzek ere, Puigdemont presidente izendatzeko galde gindu. Argazki bat ere uh, parlamentukoa ondoan eta kadera zonbaitzu utxik agertzen dira. Eta xingola horia famatua hor uh, presoen askatzeko atera duten xingola edo simboloa ere handiz agertzen da kadera huts hoietan. Clara Ponsati ere baldintzapean eh, aske utzi du Eskoziak, hau ere tituluetan Kataluniari loturik. Eh, Suitzak aldiz ez Ana Gabriel atxilotzeko agindua tentsioak ere aipatzen ditu hemen berriak titulu nagusietan. Argian ere, eh, be ber argazkia parlamentukoa eta xingola horiena agertzen da. Puigdemont Sanchez eta Turul lehen dakari izan daitezkeela berretxidu ala ere parlamentuak. Horiek titulu nagusietan eta xe eta sunetan, eh, bi edabide hauetan. Tortura aipagai ere berrian, Espainiako gobernuak dio, bakarrik bederatzi aldiz zigortu dela Estrasburgok, porturen eta sarasoaren hauzian argudiatu du lesioek etzutela utzi ondoriorik. Ea txibilduko senatari John Niñahituk galdegin zion Espainiako gobernuari zein ondoriotara iritsi zen giza eskubiden Europako hauzitegiak, torturen gatzik ezagitako zigorrez, eta idatzi zerantzun dio peperen gobernuak lanak eh, berrian aipagai. Eta aberri ah, eguna ere berrian Euskal Errepublika eskatuko dute igandean EH Baik eta EH Bilduk Euskal Herria berria diomugan izeneko manifestua argitaratu dute aberri ah, egunaren harira. argian bestalde gai nagusietan pentsio duina denok lan, denon lanak denon eskubidea titulua. Euskal Herriko pentsionistak kalera irten dira pentsio duinak aldarrikatzera. Uh, bosgarren urtez jarraian ego Euskal Herriko erretirodun eta alargunek euneko 0 kakots hogeita bosteko igoera jasoko dute beren ordein sarietan, gutieneko pentsioa du egitreta beraz mila eta larogei eurotan jartzearen beharaz pimaratu dute, pentsio dun askok, nagusiki irurogeita bost urtetik gorako emazteek bizi duten pobrezia egoera salatuz. Odolkiak eta emakumeak parekatzen dituen iragarki seksista uh, eh, salatu dute, bai honan, emankizunen aipatzen duen lehen, xingar azoka, urbiltzen baita, biar abiatzen da, eta azokaren berri emaiten duten kartelez josita geri dira baiona erdialdeko eraikinak oietako batean, ala idazten dute frantxesez baionan odolkiak edo lebudean, ere zora garriak dira. Hemen ulertu, eh, neskak beraz edo neska itxusiak ere zora garriak direla. Sarako idazleen biltzarako itama bost urte beteko ditu haste buruan, hau ere argian, aipatzen den gaia, haste buruntako itzordua sarakoa, eta e, beste gaietan, zinema solas, zuzendari artistikoak historioa aberastu behar du bainan, estari gabe, Mikel Serrano, sinemak badu artea, e, be, orko zuzendaria da bera, eta nekatzera ino haritu da handia filmaz batean eta bestean elkarrizketa desberdinak emaiten. Kaseta puntu eh, titulu hau, nahaz bipolarari aurre egiteko nahiaz. Eh, titulu hau eta bideo bat hori loturik Gazteluma bekari esker girgileri handerea obra argitaratu behidu maialen egi lukok bideoan agertzen dena inguruko adiskide zein norberak bizitakoak gidatuta nahaz mendu bipolarrak eragin ditzaken pasaiak ezagutarazi nahi izan ditu idazleak Eme hogeita bi eme ikasle taldeak aldiz berriz irabazi ditu hauteskundeak pauen atzo egin zituzten Paueko eta Turrialdeko Unibertsitateko ikasle kontseilua osatzeko hauteskundeak, Euskaldunak eta Oksitaniarrak batzen dituen M hogeita bi M koalizioak emaitza bikainak lortu zituen, kasetan irakurgaien. Ha! Eta miarritzen gaueko brigada greban eh, eh, polizia, erriko poliziaren eh, greba miarritzen CFD-tek deiturik eta media paskek setasunak emaiten ditu eta bestalde Patrick Lakarregi elkarrizketa uh, BTP federazioko uh, ordezkaria dena Pirineo Atlantikoetan berekin egin dute elkarrizketa uh, media paskena. eta zituzten aldiz Facebook eta zer uh, zer duen Facebookek eta zer uh, esperatzen alden uh, Facebookek egiten aldituen lanak zuen datu pertsonalak babesteko Itzemaiten baitu zeit iduriz zidu esten txetasunak Gomitarekin segitu haintzin kantuño bat eta goxoki segituko dugu ni taldearekin edo bakarkako lanetan ari den nirekin ni edo xabi agire arenaza bere izenaren atzean dena hau txurratu hitzez eta isiltasunez baliatzen da instrumentu kutsi batzuez jantzitako pasarte intis, intimoak aurkezteko hemen izarrak bi kantua. Ogoratzen az, zu zaitzen Egon nintzen eunaz, zu bitartian eta Xabi Agirrearen azaren ni proiektua. Uh, hemen ez da bakarrik, eh, bideo batean agertzen da, beraz eh, hori uh, abadetxe gunean grabatua da, eta mm, ba, plano sekuentzia bakarrian grabatua, bideoklip polit bat, beraz aurkesten dute beste uh, iru musikarekin, musikarekin batera. bitaren tenorea orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. Frantziako lurralde erreformak Euskal Elkargoaren sortzea ekarri, baina garapen kontseiloaren bukaera ere ekarri zuen Euskal Elkargoak eh, garapen kontseiloaren iritzia eskatu du, geroko proiektua eraikitzeko, garapen kontseilua, eh, Ipar Euskal Herriko Euskal Eragilez osatua dena, atxalde untan horren inguruko ba, topaketa bat antolatua da, eta gurekin eh, Garapen kontxilko presidente ordea, Paskalindo, egunon? Egunon zuei. Mila behatziun eta larrogeita malauean, sortu zen, naski egitura edo instituzioa izan zen, Garapen Kontxilua, gaur egun, uh, ze zilegitasun du? Be, zilegitasuna, lehenik legala. Uh, lehena legala, nola gutxi gara bera, notr legeak, eh, frantziak... Eh, Eh, boskatu duen lege berri horrek dela bi urte eh, eh, agindua emaiten du guti gora bera EPCI guzieri egitea garapen kontseilu bat. bigarren zilegitasuna eta hori da guretako importantea da uh, <clears throat> urtahilan egiten boska uh, e, Ipar Euskalegiko luja aldean, nunbait egin baita hor, behaz gure aglomerazionean, egin, da autua, gure elkarteari segitzea konfientza egiten. Zer nahi du horrek guti gora bera, legeak eh, obligatzen du egitea eta mm, lujalde antolaketa bat deitzen dena garapen kontsiloa, baina frantzian diren guziak epc den barnean dira. Aldiz gurea uh, elkarte gisa antolatua da. Orduan, eh, batzuek ez dute diferentzia ondidik ikusiko, Baina nugu ikusten dugu handi bat. Da, uh, gure antolaketa, guk antolatzen dugula, guk hautatzen dugula, eta ez dira izendatuak, bertzelekoetan eh, den, den bezala, eh, jende batzu izendatuak, aglomerazioaren proiektuak edo bertze pentsatzeko. Guk, gure artean, antolatzen gira, jakiteko uh, nor izanen den, horren pentsaketan eta bertze. Eta, duide, hon bat da, gaurko foruma, justu, berreun bat jende, uh, izenak eman dutenak, <laughs> eta ez guk autaturik, uh, eh, behaz, eh, hasiko dira pentsatzen eta hausnartzen, zer litaiken gure lujaldearen proiektua hemendik uh, zumbait urte dut. Horren, notre legea ziengo garapen kontseilua eta berriak uh, desberdintasunak ukango ditu, ala ber uh, ildotik segituko du? <clears throat> Eh, legeak uh, ez du erraiten uh, zehazki uh, um, nola antolatua izan behar den. Uh, emaiten ditu, ala ere, uh, noa dut, uh, <clears throat> obligazione batzuk, kontrenta batzuk, ala nola, uh, parekotasun osoa izan behar dela, eta horren beste emazte eta gizon, hori iziari gauza ona ikusten dugu, eh? diakin merda gure garapen kontseluaren eh, bulegoan eh, lau emazte eta bi gizon bakarrik gira, <laughs> parekotasuna tik at joiten gira, baina egia da uh, politika gaur egun emazteak ez zidela atski lotzen hori eta gizon anit badela. Baina, kanbiatzen ari dira gauzak, eta uste dut, eh, parekotasunaren eh, lege horrek duen eh, abantail bakarra hori dela, eh, pixkanaka, pixkanaka, normaltzat zartzen dugu, <clears throat> behaz, parekotasuna. Bigarren gauza da, adin guzietako jendeak izan behar jodi dela, hemen digoiti, garapen kontseiluan. Hor ere, badugu arazo bat, zaharregiak dira, gure dunak. Ez politikan bakarrik, mainan, elkarte hainitzetan, zaharrak dira. Bon, hor, bada logika bat, eh, erretretan direna hainitz, hasten dira militatzen eta o, egun ba, <clears throat> libre baituzte batzu uh, e, uh, e, nunbait engaiatzeko. Bon. bada logika bat, baina ala ere, uh, gizarte mugimendu batek behar ditu uh, <clears throat> nunbait uh, adinguziak ordezkatu. Eta <clears throat> irugarrena da, uh, uh, albezen bat gizartearen edo jendartearen uh, nola ezan, uh, arlo guziak errepresentatuak izan behar dira eta hortarako gure estatutu berrietan eman ditugu uh, eh, amalau ditugula uh, eh, amalau ahlo ez berdin Euskara Bahne eta nidakita <clears throat> laborantza eta ahantza, baina baita ere industria eh, eta baita ere zahak, gazteak, denak Beaz, entzatzen gira unbait <clears throat> hor uh, legea respetatzen horren aldetik, baina alazen jada eh, gure guretako uh, bakrik oain legeak duela hori deri Mm. Eta <clears throat> bestalde, ezan ezaken, estatuto berriak egin ditugu, eh, hori uh, eginez, ebe gure elkartea, nunbait, eta legezkampo izaiten al, eta ondorioz, uh, kontrol de legalite hori eginen dutelarik prefekturan, ez dute gure kontra deus egiten alko. Hmm. Hortaz, mm. beldu gala? bai, uh, argi egeiteko, uh, Eh, nahi bauzu, jakin behar da, egin behar izan dugula uh, eh, jangurdu eta bere ekiparekin, eh, paueko droa publikeko fakultatearekin, egin behar izan dugu, azterketa sakon-sakon bat, eta emezortzi labetek asik pasatu ditugu, eh, nola prefeturan ez baitziden ados guk elkarte gisa segidezagun, nahi zuten integratua izan giten uh, aglomerzionean, eta gu ez ginen horrekin ados, nahi ginen, gure mugimendua, segitea mugimendu zibil bat bezala, eta ez beraz politikoek erabakitako eta <clears throat> hautaturiko jendeekin. Beraz, bai, bai, izan da borroka haundi bat, eh, ez da hori hor eh, eh aglomerazioneak hautatu du ekartearekin segitzea baldin eta gure arauak eh, aldatzen genitin justu notr legean sartzeko. Hori egin dugu uh, astelen untan egin baitugu biltzak nagusi mm <clears throat> berezia horren uh, eh, boskatzeko. Oain, uh, be, uh, kontrol de legalite hori izanen dela istante, uh, eta ikusiko dugu pasatzen den, baina guk uh, zinez uste dugu aldugula, eta pentsa zelut gaine da, lehen aldia da, frantzian behiz ere, garapen kontseilua hola antolatua dela, eta pentsatzen dut uh, bertzelekoetan presedan bat erreiten demezela, eh? lehen, lehen bat izanen dela, eta eta baliteke guria berriz adibidetzat hartua izaitia. Mm. Oda da, gau jere eh, bostetan abiatu gizarte zibilaren foroaren eh, helburua uh, rolak ere finkantzea, garapen kontseiluak proposamenak egitea Euskal Elkargoari, zein luralde proiektu Euskal Elkargoaren zat, bon, badira elementua initz, hor sartzen aldirenak, uh, nola, nola erantzun nolako galdera bati? be, eh, nola erantzun justu debatearekin, eta guk sinesten dugu debateare linda jari, eta hortarako nik zautziet eganen zerraterako den oktaik, nola argi erraiteko ez dakigu. Eh, ba ditugu guk gure ideiak eta partekatu ditugu bertzeekin, baina gaur egun nola jendeak berak ikusten duen ebe eh, <clears throat> mauletik baionarat uh, proiektua Uh, eh, behori ez da oino erabakia, ez du gu, guk uh, erabakiko, biztan dena, eh, politikariek dute erabakiko, baina gure iritzia eman nahi diegu hartoski. Eta uste dut, eh, hortarako uh, debatea albezain bat irekia izan behar dela. Eta ikusten dugularik, sarri uh, izanen direla, amak bat tailek uh, ogoi pertsonerikin bakoitzean, ebe zinez, Zola, eh, bide, de, bide honean dela pentsatzen aldugu eta be, iritzi hainitz uh, biltzen alko ditugula eta gero zonbait hastez eh, iritzi guzi horiek eman merko dira paper batean. Uh, <clears throat> jakin behar da ere uh, uh, lujaldeak berak, eh, uh, berak hartu duela kabinet bat horren lantzeko, behaz gure lana izanen da kabinet hortik hat, nunbait, e, eh, verifikatzeko, eh, politikariek eta gizarte zibilek eh, duen edo duten ikuspegia, nunbait aman komuna denik, edo ber, berriz ikusi berko den proiektua behar Nunbait, astapenetik, eta hori oso importanta da, jarren etxegarraiak jantzaukun gure biltzen nagusian, eta Martin Bizotak errepikatu joan dena biltzen nagusian hastele nuntan, koekoizpen bat izan zela gure arteko lana. Hola, hori bizki importanta da. Eta gero bigarren ahloa, ezan ezaken, nola gaur egia da lujalde e, e, <clears throat> Ipar elkargoari buruz ari girela, baina jakin behar da ere, joan dena eh, gure estatutuetan, bai departamentua eta bai akitainarekin segitzenako dugula lanean. Eh, horrek emaiten dauku ere eiekin lanean aritzeko, nola naiz eta aglomerazioak hainbat uh, lanbide dituen eta <clears throat> eta kompetentzia dituen, hala ere bertzek ere gure lujaldean duten uh, nonbait uh, edo, <laughs> edo, edo importantzia, ebe badira ere eien politiketan, behaz, E, gure iritzian nahi diegu eman e, guzieri, bai Euskal Elkargoari, bai Akitania eta bai departamentuari eta nola ez estatuari ere hainbat proiektu ediburuz, demagun uh, ez dakinik uh, <clears throat> mugari buruzko gauzak eta bertze, hor guk nahi dugu partertu gauzak guzi guzi horietan. Justuki, uh, Euskal Herriko garapen kontseilua deitzen baita, Akitania eta departamentuaz gain uh, Euskal Herriari begira jartzen da ere, ego Euskal Herriari? <clears throat> Ebe sekulako aukera emaiten dautazu horren aipatzeko. Eh, dela gutxi eh, zendu den Jean-Michel Lajazketek zuen uh, gai hori segitzen. Da zemen digoiti pentsatzut izanen dela. baina biztan dena, eh, bidasoaz gaineko uh, loturak sendotu behar ditugula. Ez da dudarik hortan. Uh, nik uste aheman horietan prehistorian gira oaindik, eh, ez ditugu egin behar genituenak, baina lotzen alda hori ere, nunbait, akitainak egin ditu hainbat gauza, departamentoak ere bai, baina oain eh, elkargoarekin egiten alko ditugu oraino gehiago, hori egiten ala ere, uh, eh, jean Txekarraien lehen bisitetatik izan zela, baina Nafarroa eta bai Euskadiko buruzagiekin, behaz pentsatzen aldugu, egin ere prioritate bat dela, eta Eh, guk badugu gure ejola eh, e, e, betetzeko hortan eta beteko dugu ere. Ebe, horrekin bukatuko dugu beraz, egan bezala gaur eh, bostetan abiatu eta ez dakitze ordu arte, tailerak eta trukaketak garapen kontseiluak proposaturik, galdera horren hori e, erantzuteko zein lugalde proiektu Euskal Elkargoarekin. Paskalindo, mire esker, eta unge pasak? Mire zuei, bai, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta segitzen dugu orain, aste azken ero bezalaten ore ondan zurekin, Matin Perez, atxalde hon. Atxalde hon, arantxa. Geixo? Um, bien arteko izango da. Ez da izanen ahas geixo bat, ez ahas, ez ahas iso bat ere ez, bien arteko izango da. Uh, eh, ukaren dugu kontzertu bat zuzenean. Abaia. Ah, bai, Tristan Morgit horriko da, Tristan Morgit zautzen, zu, eh, zautzen dugu, isoan duela lau astet zain, janik bere bigarren doberazken diska orkestera, eta hor, hostiraluntan izango da Angelun, kimoak, eh, kimoa astorak antolatzen du gaualdi bat eta hor egingo ditu ertzainak talaren bertsoak. Ez da bakrik zanen, izango da bera eta Xabi Bizkai, baina Xabi bizkaik ezin zuen ostegunan, hor duan, trista morgiturriko da, iso emankizunera ostegun nuntan eta emango dizkigu uh, eh, kanturiek ez denak ere, ostu eta mairu emango dituela ostiralean, eta hor posatu dit egitea bo sei kantu, ertzainaken bertsoak hor duan akustikoan, izango da bera botza eta gitarra bakrik, eta hori dena zuzenan izango da ados. Eta bakarrik, eh, ertzainaken eh, kantuak... Eh. Bai, hori da gaia, oso joan hortan egin zutela angelun uh, garen bertsoak, eta aurten ertzainak, eta duriz, eduriz, eduriz, beste eduriz, eduriz, baina eduriz, eduriz, eduriz, eduriz, Hortan, horten, uh, eh, denek joan horten Xabi zen, Xabi Bizkaiak egin zuen uh, hori, do bertsio horiek, eta horten uh, tristanekin izango da, biak elgrekin, biak gitarrak, harmonika ere hoztu bikutela eta biak kantuz, eta ordan ikusko dugu zer baten duen uh, ertzainaken bertsio horiek akustikoan, mm. tori hostegunean mhm. ahatzean. Ados, zuzenean Euskal Iratietan, beraz, eta ustiral gauean, nun eta nahi zela kontzertuan? Ustiral gauean, izango da zazpiter ditan, uh, eh, lahal, obier, ah, bai. ostatuan, angelun, uh, eta rodan behatzitan, uh, eh, bier ratxean. Ebe, mtsa, zuzenean, beraz... zuzenean, Lehen aldikot, zuzenean ukaen dugu, uh, olako kontzertu bat, jangon dugu, bai, bai. kontzertu bat, bai. lehen aldikot uh, isu emak eta ez dela azken aldea izanen. Eta behar ba, ah, zertzainak ez ez dira berriz dinen. Zut uste. Zutage, hmm. behar ba, noiz baitzu zenean, ikusiko. Hmm. Bontxa, eh, ebe ertzainak taldarekin e, eh, bai. agortuko dugu elgar. Hori da, ez dut onge zautzen egia, eh, jan ertzainak. Zutagazte zira. egin zituen etxaia Noiz hori izan zen Zopentzatuko luke butaz Zerke maten zion indarra Zeiago huetarik eman Dakigu galtzen ditugunean Egun batu korrela dira Aldakigu gure eroen izena Pongaitezke haien hiletara Biak, eh, kantu hau berdin osoki, emanen du Tristan Murgik eh, behat ziontan zuzenean, eh, tenore afite joan da azkenean kantu osoki ez dugu entzuteko denborarik ukanen. Eta aldiz, hitzetaput hitzetaputz emankizunean, horreita razantzueto osteguna izanki Fred Beruet gurekin izango dela, eta bibala taldearen azken diskoa entzunaraziko, dauku, seiak euskal irratietan, izan untsa.